بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam tulimaliza hadithi ya 18 katika hadithi za al-40 an-nawawiyya na leo biidhnillah al-karim tutaisoma حديث يكمن تسع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنا سيما بن عباس كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا هي لحديث يوم التسع حديث عبد الله بن عباس ناني عبد الله بن عباس بوكيز وهي حديث كتبه رسول عليه الصلاه والسلام انا ايتوا ابو العباس مباك عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف mtoto wa ammi صلى الله عليه وسلم alizaliwa ibn Abbas kabla ya watu kufanya hijra kutoka maka kuelekea Madina miaka mitatu kabla alizaliwa ibn Abbas miaka mitatu kabla ya hijra aliombewa dua huyu na mtume sallallahu alayhi wasallam allahumma faqihu fi din ewe Allah mpe ufahamu eh, wa dini Ibn Abbas na umfundishe ta'wili na tafsiri ya Qur'ani na alikuwa anaitwa kwa jina la kupachika bahar bahari kwa sababu ya upana wa elimu yake na pia inaitwa habrul umma wanawazuoni wa umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam alishiriki pamoja na Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu vita vilivyoitwa mawqi'atul jamal pamoja na Siffin Siffin alishiriki pamoja na Ali radhiallahu anhum alipatwa na upofu mwishoni mwa umri wake Ibn Abbas alikuwa ni kipofu mwishoni mwa umri wake alipatwa na upofu aliishi katika mji wa Taif aliishi katika mji wa Taif na alifia katika mji huo wa Taif mwaka 68 hijria na yeye huyu ibn Abbas min al-mukthirin ni miongoni mwa masahaba waliokithirisha riwaya za hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam Ibn Abbas huyu ni katika mukthirina waliokithirisha kama alivyomtaja al-Imam Suyuti katika Alfiya Jalaluddin Suyuti amemtaja katika wali saba waliokithirisha riwaya na ili mtu aitwe mukthir amekithirisha huyu la atakiwa awe na riwaya kuanzia elfu awe na riwaya hadithi elfu kichwani kwenda juu huyo ndio anaitwa mukthir huyo amekithirisha huyo riwaya alimamu jalaluddin suyuti akasema katika alfia والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدر وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى نوليه كثيريشا upokezi wa hadithi wa kwanza ni Abu Huraira kisha akafuatiwa na Abdullah ibn Umar alafu wengine hakuwataja kimpangilio وأنس والبحر كالخدر وجابر وزوجة النبي aliyewataja kimpangilio ni al-Imam al-Sheikh al-Allama Muhammad Adam al-Athiyubi katika kitabu chake Mashariqul Anwar al-Wahhaja akawataja kimpangilio vile inavyostahiki kwamba wa kwanza ni nani wa pili ni nani akasema رحمه الله المكثرون في رواية الخبر جلال الدين السيوطي يسمى آه، والمكثرون في رواية الأثر هو كيك المكثرون في رواية الخبر من الصحابة الأكارم الغرر أبو هريرة يليه ابن عمر وكwanza ni Abu Huraira wa pili ni Abdullah bin Umar kama alivyotaja Jalaluddin Suyuti wakapishana hapa fa Anas fa zawjatul hadi al-abar ثم ابن عباس يليه جابر وبعده الخدري فهو الآخر المكثرون في رواية الخبر وليو كثريش كبكي حديث من الصحابة الأكارم الغرر كما صحابة وتكوف ونغاف أبو هريرة أو كان وكانتني أبو هريرة يليه ابن عمر أكفواتي عبد الله بن عمر فأنس كش أنس ابن مالك ويتقو أنس نبغابي نعم namba tatu fazaujatul hadi al-abar kisha mke wa al-hadi al-hadi ni rasuli huyo alayhi salatu wasalam muongozaji na uongoza watu al-abar aliye mwema ambaye nani Aisha huyo kwa Aisha anachukua nafasi ngapi ya nne thumma ibn Abbas kisha mtoto wa Abbas ambaye ni nani Abdullah bin Abbas anachukua nafasi ya ngapi ya tano yalihi Jabir akifuatiwa na Jabir Jabir nafasi ya ngapi ya sita wa ba'dahu al-Khudri na baada ya Jabir ni Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri anachukua nafasi ya ngapi ya saba na ya mwisho ndio maana akasema fa huwa al-akhir yeye ndiye wa mwisho katika saba waliokithirisha Abu Huraira amepokea hadithi 5374 Abu Huraira 5374 Abdullah ibn Umar 2630 Anas ibn Malik 2286 Aisha elfu mbili mia mbili na kumi Ibn Abbas elfu moja mia sita tisini na sita Jabir elfu moja mia tano arobaini Abu Said al-Khudri elfu moja mia moja na sabini tumeelewana kwa hiyo mukthiruna ni waliopokea hadithi juu ya elfu moja elfu kwenda juu huyo anaitwa mukthir katika mukthirun hadithi hii ambayo imepokelewa na Ibn Abbas Ibn Abbas ambaye ni miongoni mwa al-mukthirin هذا الحديث من أعظم الأحاديث hadithi من ni miongoni mwa hadithi ni miongoni mwa maneno machache yaliyobeba maana pana kabisa katika maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ibn Abbas kuntu khalfa rasulillahi nilikuwa nyuma ya mtume wa Allah akiwa amebebwa kwenye kipandwa cha mtume sallallahu alaihi wasallam yauman siku moja faqala akasema rasul alayhi salatu wassalam kumwambia ibnu abbas ya ghulam ewe kijana mdogo ghulam wanasema anapewa jina hili ambaye hajabaligh kijana mdogo ba gulam na anaweza akapewa ambaye ameshabaligh lakini ikawa linakusudiwa kwa maana nyingine kijana wa kazi mtumishi kadha غلام حاطب ابن abi بلتع يا غلام ewe kijana mdogo إني أعلمك كلمات حقيقة ميمي نتكفنز ويو منينو ميتا كوصف غلام وسباب ابن عباس كالكوان اندوغ كان صغيرا رضي الله عنه تومي صلى الله عليه وسلم كتكا hija ya kuaga hakuwa tayari ameshabaligh Abdullah bin Abbas hakuwa amebaligh bali amekaribia baligh haja baligh mpaka ile hija ya kuaga mtume anataka kuaga kuaga waislamu hapa tunafaidika nini sisi ya ghulam ewe kijana mdogo inni uallimuka kalimati hakika mimi nataka nikufundishe wewe maneno wanasema ahlul ilmi ajmala thumma faswala والإجمال ثم التفصيل أبلغ في حفظ ما يلقى إلى المخاطب كيتاجا كيتاجا مambo kwa ujumla alafu kufafanua moja moja baada ya ujumla ulioutaja hili lasaidia zaidi katika mtu kuweza kudhibiti na kuhifadhi yale atakayoelekezwa nataka nikufunze mambo kumi mfano au matano la kwanza hii itampelekea mtu kuweza kudhibiti ah, yale ambayo kwamba yatasemwa baada ya hapo kwa ameyataja kwa ujumla ajmala thumma fassala kisha akayataja kwa tafsiri sehemu hii tunastafidi nini sisi tunastafidi katika faida zake العناية في تعليم الأبناء وتربيتهم kwamba sharia ya Kiislamu inajali inajali na imeweka vipaumbele vyake katika kuwafunza watoto huyu ni mtoto haja bale na huyu anayezungumza naye ni ar-rasulu al-akram alayhi salatu wassalam afdalu man nataqa bid-dad huyo anayezungumza naye ni ah, imamu anbiya wa sayyidul mursalin imamu wa manabii na ni bwana wa mitume wote najulisha hili inaya ile hali ya kujali dini ya Kiislamu kuwajali watoto kwamba watoto watakiwa wapewe taalimu wapewe tarbia malezi na waepushiwe watoto na watengwe watoto na yale mambo yaliyo ya haramu kwenye fakara hii sisi tunastafidi faida hizo na sigeni hili kutoka kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kwani mtume huyu huyu ndiye aliyemuona mjukuu wake Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu anataka kula tende miongoni mwa tende za sadaka ambayo kwake ni haramu ah, hakujali rasul kwamba mtoto mdogo sasa mtoto huko anajua nini ah, bali alimfunza na alimkataza ah, kama ilivyokuja hadithi katika sahihi al-Bukhari kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala an anasema akhadha al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamri as-sadaqa faj'alaha fi fihi alichukua waliokota Hasan mtoto wa Ali tende miongoni mwa tende za sadaka akaiweka ile tende mdomoni mwake kataka kuila na kuitafuna Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kikh kikh kikh kikh lugha hii walitumia Waarabu katika kukidharau kitu na kuonesha kwamba hakifai kiteme kitupilie mbali kikh kikh liyatarahaha ili Al-Hasan bin Ali radhiallahu anhuma ateme ile ile tendo kumwambia kikh kikh thumma qala kisha kumwambia ama sha'arta anna la naakulu sadaqa hujui wewe kwamba sisi hatuli sadaka mtoto mdogo lakini e, tunapata funzo kwamba watakiwa tuwalee katika malezi haya la haramu tuwaambie hili haramu hili halifai la halali tunawabidiisha eh, juu yake hata kama ni wadogo hili tunalipata katika maelekezo na mafunzo ya mtume wetu huyu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam ndio maana mtume huyu huyu alayhi salatu wassalam katika hadithi aliyotaja al-Imam Abu daud kwa hawa hawa watoto wadogo hawa akasema muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wafarriqu bainahum fil madaji' hadithi ya babu yake Amr bin Shu'aib muru auladakum bisalah waamrisheni watoto wenu kuswali wa hum abna'u sab'i sinin wakiwa ni watoto wenye umri wa miaka saba Sheria ya Kiislamu inajali inajali kuna kwa watoto wafunzwe walelewe katika malezi ya Kiislamu kuangali wadogo waamrisheni watoto kuswali wakiwa na umri wa miaka saba miaka saba wanasema mara nyingi ndio umri wa miaka ambayo tayari mtoto anaanza kupambanua pambanua ndio umri wa wanaoanzisha watoto kuingia darasa la kwanza huenda akatokea mtoto wa miaka sita pia akawa na upambanuzi ndio maana pia hupatikana watoto wakiwa darasa la kwanza wana miaka sita ila ghaliban mara nyingi watoto wapambanuzi ni wa miaka saba kwa kifika kwenye maanake anaambiwa soma hiki hifadhi hivi anasomeshwa hiki anaelewa tumeelewana vizuri hapo waamrisheni kuswali wakiwa na umri huu wa miaka saba waelekezeni jambo la swala wafundisheni namna inavyoswaliwa wajulisheni katika umri huu adabu zake na yale ambayo kwamba anatakikana kwenye kuliendea hilo ikiwemo kuhifadhishwa baadhi ya sura za Qur'ani wakiwa na umri wa miaka hiyo sana udribuhum alaiha wachapeni wanapoacha kuiswali hiyo sala kichapo sio cha kumvunja wala cha kumtoa ngeu au cha kumwaga damu kichapo kujulisha kwamba baba hapendi yeye aache kuswali bila ya kumuuliza wa hum abna wa 20 wakiwa na umri wa miaka kumi kwa sababu umri huu wa miaka kumi wanasema ahlul ilm bidayatu dukhuli fi marhalati albulughi wa ma'rifati ash-shahwa ndio umri ambao wanaanza hao kuingia kwenye marhala ya kwanza kutaka kubaleghi huyo kwenye miaka hii kumi wachapeni wanapoacha kuswali wanapozembea wafariqu bainahum fil madaji' na watenganisheni sehemu za kulala mkiwa na miaka kumi msiwe pamoja kike kiume au kiume kiume ah watanganisheni wanapokuwa na umri wa miaka kumi wasale pamoja kwa jambo la kulea kuwalea watoto na kujali kama tulivyoona katika hadithi mtume anajali juu ya rika la watoto ni jambo adhimu hata Allah kwenye Qur'ani ametuhabarisha habari hizo anasema katika suratul baqara 132 wawassa biha ibrahimu banihi wala mitume na manabii wengine waliomtangulia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia walijali suala la malezi ya watoto kidini kwa hiyo mzazi asiwe ipo yupo tu hajui afanye nini wala afanye yeye ipo yupo tu mtoto wake atakawasomeshe eh school secular tu kwenye dini hana habari nao hajielewi huyu mzazi takuwa hajitambui wala hajui nafasi yake na umuhimu wake mbele ya malezi ya mtoto wake kwenye masuala ya dini mitume na manabii wanaangalia na wanajali tumeona mtume Muhammad SAW lakini kadhalika huyu hapa kwenye Qur'ani anatajwa Ibrahim na watoto wake na Yaqub na watoto wake suratul baqara 132 Allah anasema ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون قال متومه ابراهيم نتوم عليه الصلاه والسلام ووصى بها ابراهيم نا اكوصيا كووصيه wa kulazimiana na neno hilo ukirudi nyuma utamkuta ibrahimu anasema aslamtu rabbil alamin aslamtu rabbil alamin nimenyenyekea nimesilimu nimesalimu amri ha? kwa Mola mlezi wa walimwengu wote neno hili eh, limebeba maana pana ya mila yake mila yake Ibrahim ni mila ya tauhid mila yake Ibrahim ni mila ya kumpwekesha Allah katika ibada kwa hiyo neno hili lenye kubeba maana hii eh, akawahusia watoto wake na vivyo hivyo ndivyo alivyofanya mjukuu wake Yaqub Yaqub mtoto wa Ishaq Yaqub mtoto wa Ishaq na yeye kadhalika hilo neno aliwahusia watoto zake kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala wawasa biha ibrahimu banihi akawahusia kwa kalima hiyo ya kubainisha mila ya Kiislamu kalimatu tauhidi ya la ilaha illa Allah akawahusia Ibrahimu akawahusia watoto wake hakuacha wa Yaqub na hivyo ndivyo alivyofanya Yaqub Yaqub ambaye ni mjukuu wa Ibrahim mtoto wa mwanawe Ishaq naye kadhalika hakuwaacha watoto wake aliwaelekeza watoto wake kuna kheri kuna kudini dini kuna kwa mafunzo kuna kwa Uislamu kuna kwa malezi kuna kwa tarbia wote waliwaambia watoto zao Ibrahim na Yaqub ya baniya enyi vijana wangu inna Allah astafa lakumuddin hakika Allah amekuchagulieni dini fala tamutunna illa wa antum muslimun basi hakikisheni msife ila mufe mkiwa katika dini ya Kiislamu tarbia amalezi juu ya dini ya Kiislamu kwa watoto ni sawa na ile aya ya suratu zukhrufi aya 26 aya 28 anasema mola واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين كواية وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون aliposema Ibrahim kumwambia baba yake na watu wake hakika mimi niko mbali na vyote mnavyoviabudia kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala aliyeniumba kwani yeye ndiye atakayeniongoza na akalijalia neno hilo la la ilaha illa Allah eh, kama ni neno lenye kubaki akahakikisha kwamba neno hili la kumpwekesha Allah ndio neno litakalobakia kwenye kizazi chake kwa watoto wake kawabakishia hili neno kawabakishia msingi wa tauhidi wamejali hawakujali hawa mitume kuangalia watoto zao wamejali wamekuwa na inaya faika kwa watoto wao katika upande eh, wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa upande wa tarbia na taalimu soma aya 133 ya suratul baqara Allah anasema am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun mpaka kwenye kipindi kwamba mtu anakata roho lakini bado anahakikisha misingi imara thabiti ya malezi ya dini ya Kiislamu anawaachia watoto wake kipindi kama hichi kigumu kwamba ndo anawaaga tena hapa ihtimamu za watu hutofautiana sehemu kama hizi wengine wana wanawahusia wana watoto wao kwenye mambo yasiyokuwa na msingi sana lakini wenye kujitambua na, ku, na kujielewa wanawahusia watoto wao kushikamana na dini kipindi ambacho kuna mwingine anamwambia anamwambia mwanawe au watoto wake eh mwanangu basi ili mdogo wenu wa mwisho jitahidini mumsomeshe amalize degree na yeye wasia na hapa wanangu eh mwanangu mtakamali mali mali mtaipata shambani kwa kila mmoja ana ihtimam zake wakati wa kukata roho kwenye kuhusia lakini watu wa kheri watu wa dini watu wa haki wanawarudisha watu kwenye dini wanawahusia watu kwenye hata watoto wao Allah anasema kwani mlikuwepo nyinyi am kuntum shuhada mlikuwepo idh hadara yaquba almaut yaqubu alipojiliwa na alama za umauti ishara kwamba huyu sasa anaelekea idh qala libani aliposema yaqub kuambia watoto wake kipindi hicho ambacho ni kipindi kigumu kipindi cha kuagana na vipenzi vyako ma taabuduna min baadi vijana wangu wanangu ni nani ambaye mtaendelea kumwabudu baada yangu qalu watoto wake wale wakamjibu naabudu ilahaka sisi tutaendelea kumwabudu muabudiwa wako wa ilaha abaik ambaye ndiye muabudiwa wa wazee wako Ibrahim akiwemo Ibrahim wa Ismail na Ismail na Ishaq ilahan wahida ambaye ndiye muabudiwa mmoja hana mshirika wa nahnu lahu muslimun na sisi kwake tumenyenyekea mzee anataka kuondoka duniani anahakikisha hawa watoto watabaki kwenye mazingira gani wakoje hawa huyu hapa Ibrahim katika suratul Baqara aya 124 Allah anasemaje anasema wa idhibtala ibrahima rabbuhu bikalimatin faatammahunna qala inni ja'iluka lin imama lakini hakuwasahau watoto qala akasema wa min dhurriyati Allah akamwambia la yanalu ahdi dhalimin anasema Allah wa idhibtala ibrahima rabbuhu bikalimatin kumbuka ewe Muhammadi na ukumbuke umma wako kadhalika pale Ibrahimu alipotahiniwa na Mola wake bikalimatin kwa kupewa takalifu kwa kupewa mambo yaliyofaradhishwa kwake na Mola wake kwamba fanya haya Ibrahim fanya haya Ibrahim faaddaha akayatekeleza Ibrahim faatammahunna akayatekeleza Ibrahim ala wajhin tammi kwa wajhi unaotakikana uliokamilika kutekeleza amri za Mola wake alafu mola wake akamwambia inni ja'iluka linnasi imama hakika mimi nataka nikujalie wewe Ibrahim eh, kwamba uwe ni kiongozi wa watu watu wote watakufuata wewe watu wote wakuige wewe qala akasema Ibrahim wa min dhurriyati na watoto wangu na watoto wangu umeona vizuri hapo hawasahau watoto wake kwenye khair kwamba Allah awajaalie wao kwenye nafasi hizo na daraja hizo Allah akamwambia la yanalu ahdi zalimin sawa hilo Ibrahim lakini ahadi yangu haitowapata watu madhalimu kwa sababu amana wanapewa mawalii amana wanapewa watu wa taa hii ni amana hawapewi amana kama hii maadui kwa tunaona nafasi ya Ibrahim baada ya kuambiwa maneno yale matukufu makubwa lakini kadhalika bado watoto wake wakawa wako mbele ya macho yake na watoto wangu kuonesha nafasi ya malezi ya watoto kadhalika hii hapa hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyopokea alimamu Muslim rahimahullah kutoka kwa Abu Huraira anasema idha mata alinsanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalatha anapokufa mwanaadam hukatika amali zake zote isipokuwa vitu vitatu illa min sadaqatin jariya isipokuwa sadaka yenye kuendelea aliyoiacha duniani huku hata kama yuko kwenye kaburi lake anafikishiwa thawabu eh, za kile chema chake alichokibakisha duniani. Msikiti watu wanasali, anaendelea kuandikiwa thawabu. Kila atakayeingia kuswali kwenye msikiti wa Madina, kule Madina, kwenye Masjidun Nabawi, kila anaingia kuswali, basi Abu Bakr Siddiq, mnunuzi wa kile kiwanja cha msikiti wa Mtume Muhammad SAW anaandikiwa thawabu ya kila anayeswali tangu muda ule mpaka leo hii mpaka utakaposambaratika na kuisha. Tumeelewana vizuri? Wanaingia wangapi kuswali msikiti ule? Kwa hiyo ni sadaka jaria, ameiacha Abubakar Siddiq ardhi ile, kusudia ardhi na kimajenzi wanaingia wote waliojenga ule msikiti akiwemo mtume Muhammad sallam aliyebeba jiwe katika ujenzi wa msikiti ule Allahumma la aisha illa aishul akhirah wanabeba mawe huku wakiasema kwa kadhalika mtu amekufa ameacha madrasa watu wanasoma amekufa ameacha nyumba ya wakfu tulaba alilmu wanalala amekufa ameacha shamba akalitoa wakfu msikitini watu wa msikiti wanalima jana wanakula tulaba alilm wakfu hiyo hata kama iko kwenye kaburi lake anapelekewa anapelekewa au ilmi yuntafa'u bih au kaacha ilmu ambayo watu wananufaika nayo ilmu hapa ni elimu ya dini tu kwa sababu wamekubaliana wanawazuoni kwamba neno ilmu likitajwa kwa itlaq katika lugha ya kisharia kama hii hukusudiwa ilmu ya dini alilmu idha utliqa neno ilmu likitajwa kwa itlaq likaachiliwa pasina kudhibitiwa na ilmu gani basi elewa kwamba ilmu hiyo ni ilmu ya dini kukaacha ilmu ambayo watu wananufaika nayo manfaa yake sio ya dunia tu manfaa yake ya duniani manfaa yake ya kaburini kwenye barzakh manfaa yake ilmu hii akhira au waladin salihin au mtoto mwema maana malezi mtoto kwamba wewe umekufa lakini mtoto mwema umemwacha bado unapelekewa bado unapelekewa ah anatija na wewe huyu mtoto mwema uliyemlea kwenye malezi ya dini ukajali sababu kuna baadhi ya wazazi hawajali mambo ya dini hawajali madrasa mtoto wake asome madrasa wala hajali yeye anajali kwa, kwa nini hakwenda skuli kama ni ada mbona nimetoa kama nini mbona nimefanya kama nini bora iko tayari auze eh, ng'ombe wake iko tayari auze kitu gani lakini mtoto wake asifukuzwe ada ya shule lakini madrasa baadhi ya wazazi hawajali kabisa kana kwamba madrasa si zao na wao ni wazazi wa Kiislamu watoto wa Kiislamu huyu mzazi akifa akamwacha mtoto kwenye mazingira mabovu kwenye dini anadhima anadhima na kinyume chake amekufa mzazi kamwacha mtoto yuko katika malezi mazuri basi yule mtoto yule eh, anakuwa anatija na yeye hata kama yuko kwenye kaburi alimlea akaleleka alimfunza akafunzika hata akimwambia dua mzazi wake dua inatakabaliwa na inamfika yule mzazi wake waladin salihin yad'una au mtoto mwema aliyemwacha amekuwaje mwema huyu mtoto amelelewa ni huyu huyu mzazi mwenyewe alijipinda kuhakikisha huyu mtoto anajua kusoma Qur'ani anajua kukisoma kitabu chake huyu mtoto wangu huyu kitabu chake ni Qur'ani mimi mzazi wake sikusoma nilikimbia umande lakini basi huyu mwanangu huyu hata sikubali mpaka asome dini huyu niondoshe dhima niondoke kwenye masulia kwa Allah siku ya kiyama kama walishindwa wazazi wangu kunifanyia hivyo Allah awarehemu lakini mimi hapana huyu mwanangu huyu huyu atasoma huyu atahifadhi Qur'ani huyu atahifadhi hadithi huyu mtoto atasoma dunia yake sawa lakini hasani akhira yake huyu mtoto ameitwa waladin salih mtoto mwema mtoto mwema si anayetoa shikamoo kwamba anaheshima huyo mtoto mwema huyu hakupiti mpaka kupe shikamoo ah shikamoo nini bwana moo ni mguu shikamoo shika mguu tumeona vizuri kwa walad salih mtoto mwema ambaye wewe umemwelekeza ukamfunza anajua kuswali mtoto wako anasali anajua kutawadha zikija saumu za ramadhani hata kama bado mdogo unamzoelesha zoelesha mara kafika ishia saa nne mwambie haya futuru kazia swaumu kesho anafika saa tano unamwona kalegea unamwambia shika maji kunywa kazia swaumu yako na vitu kama hivyo anakuwa kwenye makuzi hayo waladin salih yad'u au mtoto mwema ambaye atamwendea ambaye huyu huyu mtoto huyu kimfunza vizuri akaadabika kwa adabu za Kiislamu wewe umekufa baba yake kakaa huyu mtoto akawa kuombea msamaha basi ule msamaha wake unafika na unakuwa na tija imekuja hadithi sahihi kwamba mzazi fulani ata, atashangaa amepandishwa madaraja ya juu peponi atauliza anna hadha nafasi hii imeipata wapi mimi pepo hii imepata wapi mimi hii imetoka wapi atajibiwa bistighfari waladika laka, ni kwa msamaha duniani ulioombewa na mwanao, msamaha duniani ulioombewa na mwanao. Huyu ni ule mwana uliomwandaa wewe mwenyewe, huyu ni mwana umemwandaa wewe mwenyewe. Anajua mimi na baba, ana haki zake kwangu, miongoni mwa haki zake ni hiki, miongoni mwa haki zake ni hizi, miongoni mwa haki hukumwandaa, hukumpeleka madarasa, hukumpeleka kwenye dini eh, huku mkurubisha na misikiti umeacha watoto gani eh, umeacha toto tundu umeacha toto tundu toto bandidu toto badala ya kujitaadhala anajita dula dula gwado sukari kadha mudi boy ndio umewacha <laughs> wallahu almusta'an kwa hiyo hadithi hii ukisoma hapo mwanzo unapata picha na sura kwamba kule kujali kwa dini yetu kuwajali watoto katika masuala ya dini tuishileni hapo tutakuja kuimalizia insha Allah wakati mwingine baada ya maghrib walhamdulillahi rabbil alamin